O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا bizlarni o'zining cheksiz ne'matlari bilan burkagan va bizni faqat o'zigagina ibodat qilish uchun yaratgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarlar sayyidi suyukli payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullohga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz radio tinglovchilarimiz, Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha bo'lgan dasturimizni intizorlik bilan kutayotgan aziz birodarlar. وفي الحدباء قد هبت جموع لحرب العلج قد حملوا الرماح يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه bugungi juma dasturini olib borish bizga topshirildi. Kamina Abdushakur va ukaxonimiz Sayful Islom. E, nimasini aytasiz aka? Yetti uxlab tushimga ham kirmagan edi. Nahotki men siz bilan birga Jundulloh ijodiy studiyasida juma dasturini olib borsak. Yigit kishiga 40 hunar ham kam. hali din yo'lida ko'p xizmatlar qilishga to'g'ri keladi. Ha aka, shu xizmatlarga bizni oxirat g'ami undadi albatta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu ma'nodagi bir hadis keladiki, kim barcha g'amlarni bitta g'am, oxirat g'amiga aylantirsa, Alloh uning boshqa g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Kim dunyo g'amlarini o'ziga qatorlashtirsa, qay vodiyda halok bo'lsa bo'lsin, Alloh unga parvo qilmaydi. Abu Sulaymon ad-Daroni aytadi: Qalbga oxirat o'rnashgan bo'lsa, dunyo uning yoniga tiqilishga urinadi. Agar qalbga dunyo o'rnashgan bo'lsa, oxirat uning yoniga joylashishga urinmaydi. Zero oxirat ulug'vor, dunyo esa pastkashdir. Alhamdulillah, Alloh qodir qilgancha boshladik unda. لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Sizlarga orangizda ochlik va tashnalikka chidamliroq bo'lganingizni amir qilib saylayman deb Abdulloh ibn Jahshning qo'liga amirlik tug'ini tutqazdilar. Yangi amaliyot qissasi birodarlar kashadaglar bular asirlar dedi. Milliy endi nima tushganda ular asirga tushgan, oyoq yollang, shunday xaroba chiqqan, ko'tarib kelyapti ular. Bizlarni yaradorlarni ko'tarib kelishyapti. Bali. Hayotdan foydalanish uchun muomala qilguvchi inson insonlarni hammasini tabiatini o'zini tabiatiga tushirishlikka harakat qilmaslik kerak. Buyuk kunlar bosog'asida Alloh taolo bu kunlarni ko'p in'om va barakalar payti qildiki, u kunlar ezguliklar mavsumiga aylandilar. Bugunning dolzarb mavzusi muslima ayollar va Allohning mahbub bandalarining jasadi mayda-mayda bo'lib ketyapti, lekin shu josuslar to'xtamayaptilar va tavba qilmayaptilar. G'alaba, g'alaba va yana g'alaba degani faqat kofirlarning diyorini bosib olishi g'alaba deyilmaydi. G'alaba biz tushungan iymoniy g'alaba boshqa g'alaba. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari dasturimizdan o'rin olgan. بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد Abdulloh ibn Jahsh eng avval Amirul Mu'minin nomini olgan kishi. Hozir sizlarga tarixi hikoya qilib beriladigan sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan mustahkam qarindoshchilik aloqalari bo'lgan islomdagi peshqadam sahobalaridan edi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ammalari umayya binti abdul muttalibning o'g'li buning ustiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaynog'a singlisi zaynab binti jahsh payg'ambar alayhissalomning zavjalari mo'minlarning onasi islomdagi eng avvalgi jangovar bayroq ham uning qo'liga tutqazilgan shuning uchun birinchi bo'lib Amirul Mu'minin nomini olgandi. Uning to'liq ismi Abdulloh ibn Jahsh Asadidir. Abdulloh ibn Jahsh hali payg'ambar alayhi assalom arqamning uyini mashbaratgoh qilib olmaslardan turib iymonga kelgan. Binobarin eng avvalgi musulmonlardan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinlarini Qurayshliklar izosidan asrab qolishlari uchun ashablariga Madinaga hijrat qilishga izn berganlarida Abdullah ibn Jahsh muhojirlarning ikkinchisi bo'ldi. Bu fazilatda Abu Salamagina undan ilg'orlik qila oldi xolos. Alloh uchun hijrat qilish, uning yo'lida vatanidan mosuvo bo'lish Abdullah uchun yangilik emas edi. Ilgari u ba'zi qarindoshlari bilan Habashistonga hijrat qilgan, biroq bunisi keng doiradagi hijrat bo'lib, bundan oilasi va qarindoshlari urug' aymog'idagi barcha erkak va ayollar, yosh qarilar safarga otlanishgandi. Chunki uning xonadoni islomiy xonadon, urug'i islomiy urug' edi. Muhojirlar Makka dan chiqib ketgach, ularning hovlilari bo'shab, go'yo ilgaridan hech kim yashamaganday huvillab qoldi. Ko'p o'tmay Abu Jahl va Utba ibn Rabi'a boshchiligidagi Quraysh zo'ravonlari musulmonlardan kim ketib, kim qolganini bilib olish uchun Makkani kezishga chiqishdi. Banu Jahsh qavmiga tegishli hovlilarda daydi shamol o'ynar, ochiq sochiq qolgan eshiklar taraqlab go'yo faryod qilardi. Buni ko'rgan Utba Banu Jahshning manzili egalariga motam tutyapti shekilli, dedi. Kim bo'p qopti ular? Koshkida motam tutishga arzishsa. Men simay so'z qotdi Abu Jahl. Oradan ko'p o'tmay u Abdulloh ibn Jahshning eng obod va muhtasham bo'lgan uyini egallab oldi. Abu Jahlning bu qilmishi haqidagi xabar Abdullohning quloqiga yetib borganida u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga arz qildi. Shunda u zot: "Ey Abdulloh, senga Alloh o'sha hovling evaziga jannatdan bir hovli ato etsa, rozi bo'larmiding?" deb so'radilar. "Albatta ya Rasululloh" ikkilanmay javob berdi Abdulloh. Unda jannatdagi hovling muborak bo'lsin. Tabrikladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abdulloh xursand bo'lib qulluq qildi. Abdulloh ibn Jahsh ikki hijrati mobaynida juda ko'p aziyat chekdi. Hatto Madinadagi ansorlarning mehribonchiligi ham Qurayshliklar tarafidan yetgan azorlarni unuttira tura olmadi. Bu ham yetmaganday, Alloh uni nihoyatda og'ir imtihon bilan sinab ko'rdiki, bunday sinovni u musulmon bo'lganidan beri ko'rmagan edi. Keling, achchiq alamlarga to'la imtihonning tafsilotiga quloq beraylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomdagi eng avvalgi jangovar topshiriq uchun Abdulloh ibn Jahsh, Sa'd ibn Abu Waqqas va yana 6 sahobani tanlab oldilar. Sizlarga orangizda ochlik va tashnalikka chidamliroq bo'lganingizni amir qilib saylayman deb Abdulloh ibn Jahshning qo'liga amirlik tug'ini tutqazdilar. Shunga binoan u birinchi musulmon askarlarga amir qilib tayinlangan kishi hisoblanadi. Ba'zi rivoyatlarda islomdagi birinchi amir Hamza ibn Abdul Muttolib deyiladi. Undan boshqa fikrlar ham aytilgan. Payg'ambar alayhi assalom Abdulloh ibn Jahshga qaysi tarafga yurishni ko'rsatib, qo'liga maktub tutqazdilar va faqat 2 kun yo'l yurganlardan keyingina ochishni amr etdilar. Sariya 2 kunlik masofani bosib o'tgach, Abdulloh maktubni ochdi. Unda xatni o'qib bo'lishing bilan Toyif va Makkaning o'rtasidagi Nahla degan manzilga qarab yur. U yerda Qurayshliklarni kuzatib, ularning xabarlaridan bizni ogoh et, deb yozilgan edi. Abdullah maktubni o'qib bo'la boq, bosh ustiga ya Rasululloh dedi. So'ng ashablarga yuzlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Naxlaga qarab yurishni, u yerda Qurayshlar haqida xabar to'plamoqni buyuradilar. Biroq sizlarni bu ishga majburlashdan meni qaytaradilar. Bas, kimki shahidlik martabasiga erishishni istasa, menga hamroh bo'lsin, yo'qsa qaytib ketaversin. Hech kim uni malomat qilmagay. Askarlar bir ovozdan buyruqqa itoat qilishlarini, payg'ambar alayhissalom qaysi tarafga yurishni amr etsalar, borishga tayyor ekanliklarini izhor qildilar. So'ng yo'lga tushdilar. Naxliga yetib kelgach, ma'lumot istagida atrofni ko'zdan kechirib chiqdilar. Shu asnoda uzoqdan Quraysh qabilasiga tegishli karvonning qorasi ko'rindi. Uni 4 kishi Amr ibn Hadrami, Hakim ibn Kayson, Usmon ibn Abdulloh va uning inisi Mughira boshqarib kelardilar. Karvon savdo uchun chiqqan bo'lib, unda teri, mayiz va shunga o'xshash Quraysh qabilasi tijorat qiladigan boshqa mollar bor edi. Sahobalar nima qilish kerakligini bilmay boshlari qotdi. Chunki ular Shahr-i haromning oxirgi kunida turardilar. Shahr-i haromlar Zulqada, Zulhajja, Muharram va Rajab oylari. Arablar bu oylarda urush qilishni harom hisoblardilar. Agar urush qilsalar, shahra haramda qon to'kkan bo'lishar va bu oyning hurmatini oyoq osti qilib, o'zlarini butun arab dunyosining g'azabiga duchor etishardi. Agar oy yakunlanishini kutsalar, karvon haram, ya'ni muqaddasligi sababidan qon to'kish harom bo'lgan Makka yeriga kirib olishga ulgurardi. ashoblar kengashi bo'lgach, nima bo'lsa ham shu bugun karvon ustiga to'satdan hujum uyushtirib, g'animatni qo'lga kiritishga qaror qilishdi. Kutilmagan hamla natijasida sanoqli daqiqalardayoq karvondagilarning biri o'ldirildi, ikkitasi qo'lga olindi, to'rtinchisi qochib qutildi. Abdullah ibn Jahsh yordamchilari bilan ikki asirni va karvondagi mollarni olib Madinaga ravona bo'lishdi. ro'y bergan voqeadan rasululloh sallallohu alayhi va sallamni voqif etishganida u zot ashablarining tutgan yo'lini ma'qullamadilar xudo haqqi men sizni urush qilish uchun yubormagandim quraysh qabilasining harakatlarini kuzatib ular to'g'risida ma'lumot keltirishni amr etgandim dedilar asirlarni nima qilish lozimligi haqida og'iz ochmadilar karvonga esa hatto qayrilib ham qaramadilar shunda Abdulloh ibn Jahsh va ashablarining ko'zlariga dunyo qorong'u ko'rindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlariga xilof ish qilganlari uchun halok bo'ldik deb o'ylashdi. Ayniqsa, musulmon birodarlarning malomat qilishlari, gap ochsalar ro'yxushlik bildirmasliklari, yo'llardan o'tsalar, bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga teskari yo'l tutishgan deishlari suyak-suyaklardan o'tib ketdi. Qurayshliklarning bu hodisani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sha'nlariga putur yetkazish uchun vasila bahona qilib olishi qabilalar o'rtasida turli tuman gap so'zlar tarqatishi Muhammad shahri haromlar hurmatini oyoq osti qildi unda qon to'kdi yo'l to'sarlik qilib odamlarni asir oldi deb jar solishlari o'lganning ustiga chiqib tepganday bo'ldi Abdulloh ibn Jahsh va ashablari chekkan pushaymonning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning noqulay ahvolga tushirib qo'yganlari uchun tortgan hijolatlarining chegarasi yo'q edi. Ular qattiq afsus nadomat chekib, yurak bag'irlari ezilib yurgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo ularning qilmishlaridan roziligini bildirib, rasuliga oyat nozil qildi. Abdulloh va do'stlari qanchalik quvonganlarini asti so'ramang. uchragan kishi ularni bag'riga bosar, yaqindagina nozil qilingan oyatni o'qib muborakbot etishardi. U oyatda shunday deyiladi: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله sizdan urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'raydilar. Ayting, u oyda jang qilish katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, unga ishonmaslik, Masjidul Haromdan, ya'ni Makka dan to'sish va undan ahllarni quvib chiqarish Alloh nazdida yanada kattaroq gunohdir. Yuqoridagi oyat tushganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'ngillari xotirjam bo'lib, karvonga qo'l urdilar. asirlarni fidya evaziga ozod qilib, askarlarning ishidan rozi bo'ldilar. Ularning kichkinagina g'azoti musulmonlar hayotida muhim voqea bo'ldi. Chunki qo'lga kiritilgan o'lja islomdagi eng avvalgi g'animat, o'ldirilgan kishi musulmonlar tarafidan qoni to'kilgan birinchi mushrik, asirlar eng avvalgi asirlar bayroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bog'lagan jangovar tug'larning avvalgisi, guruh amiri Abdullah ibn jahsh esa birinchi Amirul Mu'minin nomini olgan kishi edi badr jangida Abdullah iymoniga loyiq ravishda jonini ham ayamay qattiq kurashdi so'ng uhud kuni ham yetib keldi bu kunga bog'liq Abdullah ibn jahsh va sad ibn abu Waqqas haqida unutilmas qissa mavjud keling yaxshisi so'zni Sa'dga berib qissaga quloq tutaylik uhud kuni jang boshlanmasdan turib abdulloh menga uchrashib kel allohga duo qilamiz dedi men rozi bo'ldim panaroq joyga o'tdik oldiniga men duo qildim parvardigoro dushmanga yo'liqqanimizda meni nihoyatda kuchli baquvvat g'azabnok raqibga ro'para qil bor kuchi bilan urushsin men ham qo'limdan kelgancha jang qilay oxiri menga zafar yor et uni o'ldirayin va o'ljasini qo'lga kiritay abdulloh har bir gapimga amin deb turdi so'ng o'zi qo'lini ochib duo qildi robbim meni dushmanlarning ichidagi eng zo'r pahlavonga ro'para qil kuchim yetmasa ham sen uchun u bilan jang qilay mayli u meni o'ldirsin bunga ham qoniqmay quloq burnimni kesib olsin toki qiyomat kuni senga yo'liqqanimda mendan quloq burning qani deb so'rasang sen uchun va rasuling uchun qurbon qildim deb javob beray sen esa sadoqda to'g'ri aytding deb tasdiqlagin. Abdulloh ibn Jahshning duosi mening duoyimdan ko'ra yaxshiroq edi. Uni kunning oxirida ko'rdim. Jang maydonida shahid etilgani kuyi yotar, a'zolari kesib olingan edi. Tepasidagi daraxtda esa burni va quloqlari osiqliq turardi. deb xotirasini yakunlaydi Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu. Alloh taolo Abdulloh ibn Jahshning duosini ijobat qildi. Shahidlar sayyidi tog'asi Hamza ibn Abdul Muttolib bilan bir qatorda unga ham shahodat maydan sibqarmoqni nasib etdi. Payg'ambar alayhissalom ikkisini bir qabrga qo'ydilar. Ko'z yoshlari duv-duv to'kilib shahidlar tuprog'ini sug'ordi. هب الجموع بحرب العلج قد حملوا الرماح Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarim qurbon qilib Mu'minlar Badrda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Uhud jangida ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar Hunaynda ham zohiriy mag'lubiyat ko'ringanda ham g'alabaga erishdi deb e'tiqod qilishganlar. Mu'minlar yakka holatda ularni shahid qilingan soatlarda ham ular g'alaba qildik deb e'tiqod qilishgan. Bashariyat tarixida yonib turgan cho'g'ga uloqtirilgan suratul burujda bayon qilingan Ashabul uhdud ham shu handakka lahcha cho'qqa uloqtirilgan vaqtda bu cho'qga tushib ketib iymon keltirgan jamoalar kulga aylanayotganda ham bular g'alabaga erishdik deb e'tiqod qilishgan haqiqiy g'alaba ham shuki necha odamlar o'lib ketadi birov unga ollohning rahmati bo'lsin deb aytishlikdan hazar qiladi birodarlar necha odamlar o'lib ketadi Alloh subhanahu va taolodan ularga duoi mag'firat qilish o'rniga shundan qutuldik deb yashashadi. Shanba Düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar. Inshaalloh biz ham shunaqa. jamoatimizda qaysi bir mu'min birodarimizni zulm qilib qo'ygan bo'lsak, obro'sini to'kkan bo'lsak, molini olib qo'ygan bo'lsak, inshaalloh orqamizdan ham ochib beramiz, yuzimizni ham yerga qo'yamiz. Buni Umar aytgan ekanlar. Lekin zolim, fitnachi, xoin kim bo'lishdan qat'iyat otam bo'lmaydimi? Yuzini yerga qo'yib, Umar aytgandekki, oyog'im bilan yuzini bosaman. Mazlumga haqqini beraman. Chunki bunga biz ma'murmiz. va jamoatimizda ana shu oilasidan uzoqlashib jihodga ketayotgan birodarlar ijozat berganmiz. 4 oy bo'lishligi bilan olasiz oilalarga. Uzoqqa ketgan bo'lsa. 4 oy. Umarrib ham siyosati bu. Aytgan ekan, 4 oyda har kim uyga qaytaversin, mendan ijozat so'ramasin degan. Agar shu vaqtda dunyo fath bo'lgan nima deyna bor edi, lekin o'sha kishiga taqlid qilyapmiz. Har 4 oyda ijozat uyunab kelaverasizlar. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli xushuni vujudga keltiradigan va uni quvvatlantiradigan omillarni jalb qilish mana bu narsalar bilan amalga oshadi birinchi ehson Alloh subhanahu va taolaga uni ko'rib turganingizdek ibodat qilishingizdir Agar siz uni ko'rmasangiz ham, albatta Alloh subhanahu va taolo sizni ko'rib turadi. Inson namoz halovatini totgan sayin unga ko'proq beriladi. Bu esa iymon quvvatiga qarab amalga oshadi. Misrliklar ana o'sha qarama qarshiliklarni deb bir-birlarini o'ldirar va bir-birlariga la'natlar o'qir edilar. dini bo'linishlar yeb bitirgan va hokimlarning mustabidliklari holdan toydirgan Misr o'zining xo'jayini bo'lgan Rumga nisbatan qattiq nafrat qilar. Konstantinopolning zolim imperatorlarining changalidan ozod bo'lish fursatini kutib yotar edi. Keyin u sababli u kishi Afg'onistonga Tohir akani oldiga kelib, Tohir aka bilan iymonlashib, butun o'sha mehnatini, kuchini shu jihodiy faoliyatga sarflash uchun keyin Tohir aka tarafidan O'zbekistonga qaytib kirgan kishi va O'zbekistonda jihodiy faoliyat boshlagan da'vatini. da'vat qilib faoliyat olib yurganda bizga ham shu da'vatlar yetib keldi va biz ham shu da'vatlarni qabul qilib keyin Bahrom aka bilan ko'rishib, tanishib va Bahrom akani shu Toshkentdagi O'zbekistondagi faoliyatiga ozgina bir yordam bergandek bo'ldik. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon va imom ibn Taymiyo rahimahullohning fatvosi har doim eslarimizda turish kerakki qitalul murtaddin aula min qitalil kuffaril asliyin murtadlarga qarshi jang qilishlik bu asli kofirlarga qarshi jang qilishlikdan ham afzaldir. Alhamdulillah Pokiston fojga qarshi, Afg'oniston fojga qarshi va qayerda imkoniyatimiz bo'lsa, shu soxtama qug'urchoq hukumatlarning qo'shinlar va fojlarga qarshi bo'layotgan jangda biz oldida bo'lishimiz kerak va shuni baxt va saodat bilib qadamga qadam qo'yishimiz kerak. alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin va islomning birinchi xalifa abu bakr roziyallohu taolo anhu boshlab bergan murtadlarga qarshi shu jangini davomli ravishda qilishini alloh taolo bizga nasib qilsin amin seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda Birinchi hijriy sananing 1-kuni melodi ya'ni Gregorian taqvimi hisobida 622-yil 16-iyulga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratlari esa Gregorian taqvimining 622-yili sentyabr oyiga ya'ni Hijriy Rabiul Avval oyiga to'g'ri kelgan edi. 12 qamariy oy bir kun farq bo'lishi ehtimoli bilan taxminan 354 kunni tashkil qiladi. Shamsiy sanadan 1 yilda 10 yoki 11 kunga kamdir. Hijriy sana melodiy sananing qaysi kunlariga muvofiqligini yoki buning aksini ko'rsatib beradigan kompyuter programmalari yetarlicha ishlab chiqilgan. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Ilmli bo'lsangiz, bilan bo'lmaydi birodarlar. Ya ko'raylik, nima bu noahil bo'lib qoldim yo. Noahil bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy xolis, muxlis bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, "Voy Amir sohib, voy Mahsur, shu ish men uchun nomuvofiq ekan, noloyiqqa o'xshayapman." Sal ko'raylik, biz nima qilyapmiz? Birodarlar, sifatlar o'qilishligi bilan kitoblar o'qilishligi bilan, ma'lumotlar jamlanishligi bilan inson haqiqiy rijol bo'lmaydi, haqiqiy mu'min bo'lmaydi. Mutavakkil odam, tavakkul qiluvchi odam qachonki o'zida tavakkul sifatini amaliy bajarmas ekan, u mutavakkil bo'lmaydi. Rijol odam haqiqiy rijollar sifatini shijoat va bahodirlik va jasoratni o'zida ishlatmas ekan, o'zida ko'rsatmas ekan, uni shijoatli rijol deyilmaydi. mas'ul odam mas'ul qachon bo'ladi? Mas'uliyatni his qilgan odamni mas'ul deyiladi-da. payshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli Huzayfa radhiyallohu anhu dedi bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qidim. U kishi juda xotirjam qiroat qilar edilar. Agar tasbihli bir oyatga kelsalar, tasbih aytar edilar. Surovi bor oyatga kelsalar, Allohdan so'rar edilar. Panoh tilashlik lozim bo'lgan oyatdan o'tsalar, Allohdan panoh tilar edilar. Muslim rivoyati. asrlar va avlodlar osha ularga shior bo'lib qolgan axloqiy xususiyatlari bilan ajralib turardilar. Mag'lubiyat vaqtida itoatkor bo'lib, g'olib kelganlarida zo'ravonlik va yomon xulq, barcha vaziyatlarda munofiqlik va firibgarlik, bag'ri toshlik, o'zim bo'laylik, odamlarning mollarini nohaq yeyishlik, Allah Ta'ala'nın yoludan to'sishliklari ana shular sirasidandir. Tayyorlab, tayyorlab har xil kerakli narsalarni olib borib Toshkentda bir faoliyatlar qilamiz deb harakatlar boshlandi. Va bu harakatlar kengayib, keyin kichik-kichik terrorlar Toshkentda va katta-katta bir terrorlarning naqshalari qilinib, har tarafdan qurollar olib kirilib, Chechenistondan birodarlar 12 ta pistolet olib kirishdi O'zbekistonga. Uning ichida gulish etilib pistoletlar va avtomatlar topildi, pullarga avtomatlar sotib olildi, har xil qurollar sotib olinib, jihodiy faoliyatlar kengaya boshladi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا Bugungi juma dasturimizning bosh mavzusi Afg'onistonda olib borilgan yangi amaliyot haqida abdushukur aka shu amaliyotga bir to'xtalib o'tsak chiriki amaliyotlar ansorlar bilan birgalikda mana qariyb 10 yil bo'ladiki mana shu amaliyotlar davom etyapti bu o'sha qaysi tarixdan bo'lyapti suqut davridan keyin vanaga o'tgandan boshlab birodarlarimiz ansorlar bilan birgalikda o'sha vana mintaqasidan shu vanaga chegaradosh bo'lgan afg'oniston viloyatlariga borib amaliyot o'tkazib kelishardi amaliyotlarning natijasi qanaqa bo'lardi? Alhamdulillah robbil alamin. Amaliyotlar Allohning yordami bilan ko'p natijali bo'lardi. Ayrimda g'animat ham olib qaytilardi. Lekin talofatlar ham bo'lib turardi. Ya'ni bu cherika amaliyotlari birdaniga bir natija berib qolmaydi. Bu ya'ni dushmanni charchashiga olib keladi. Ya'ni bir misli bir burga kechqurni bilan tinch qo'ymaydi. Bo'lmasa katta bir odam bir kichkina burga sabab uxlolmay bezovtalanadi. Ya'ni shu bilan u charchab oromini yo'qotadi. Xuddi shunday bu cheriki amaliyotlari ham dushmanni charchatib, oxiri natijasida ular bezor bo'lib, ruhiy tushkunlikka olib keladi. Shunga o'rtalarida ko'p tushunmovchilik, o'zini o'zi otish, o'zini osish, qochishlar, mana shu narsalarga sabab bo'ladi. 1 oktyabr kuni Afg'onistonga ketgan mujohidlarimiz yana Qaboil mintaqasiga qaytib kelishdi. Biz ham o'z ishimizni boshlab, mana shu jangdan salomat qaytib kelgan birodarimiz Mujohid Xorisni savolga tutdik. Xoris assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amaliyotga qachon bordinglar? Amaliyotga 1-chi kuni ketdik. Oktyabrda. Afg'onistonning qaysi viloyatiga bordinglar? Paktika dedi. Niga? Niga degan nimasiga bordik? chekaroqda ekan qishloqda cheka ekan bu yerdan bir yuz yigirmata birodarlar bilan ketdik amaliyotga bir yuz yigirmata birodar bir yuz yigirmata birodarlar amaliyotga ketdik sakkizta to'qsonga bu yerdan bordik ag'da afg'onistonga bir joyga mintaqada to'xtadik u yerga mujohid toliblar bor ekan u yerda ham o'ttizta qo'shildi rahbari allohu alam bir yuz ellikta bo'ldi u yerdan ham qo'shilishdi bali u yerdan ham o'ttizta qo'shildi bu yerdan bir yuz yigirmata bir yuz ellikka yaqin bo'ldi odam birodarlar keyin bir yuz ellikta bo'ldi u yerga bir kecha yotdik keyin katta mol sigan ekan o'sha o'tirib yaxshi dam oldik borgandan keyin dam olib keyin hammani har yoqqa tartib qildi uchga bo'ldi ya'ni bizga aytdiku shaqach aytmagaydi sizlar nimaga borasizlar nima qilasizlar hech narsa demadi bizga ha borgandan keyin ko'rasizlaring dedi ha bo'pti bordik ko'rdik borgandan keyin aytdiku bitta mayda kemcha bor dedi keyin ikkita dedi posta bor dedi ikkita postaga endi shunga hammani tartib qilyapti endi elliktadan mollar hali qirq beshtadami tartib qildi hammani 3ga bo'ldi qo'mondan. Qo'mondan kim edi? Qo'mondan o'sha nima birodarlar ansorlardan. O'sha yerlik-a? Bali, e? bali, mana o'sha masjidlardan. O'sha edi, o'sha hammani tartib qildi. Biz jamoatimizdan men Abdulboqi, Zubayr bitta guruhga tushdik. Islomiddin aka, Luqman, Xallo bir boshqa guruhga tushdi. Kechasi soat 1da amaliyot qilinish kerak. Kechasi bordi, yaqiniga 1 soatlar qolganda o'zi sutkash aylanib boshlandi ustimizga. sidqakasham svetini yoqib aylanyapti ustimizda o'tirdik keyin qo'mondon hamma o'tiringlar dedi ketishi mumkin dedi o'tirdik o'tir bir 20 minut 30 minut o'tirdik ham e, ketmadi haliga. sidqakash keyin qo'mondon aytdi bir dedi bir narsani bildi ko'rdi bizni dedi borak baqiroq dedi boshqa qo'mondonlar boshqa guruhlar dedi amaliyotni boshlab qo'ymasin bizdan oldin bor, boshqadan ketgan hamma tarqalib keyin biz bordik yaqiniga yaqiniga bordik o'zi kam qolgaydi-da, boshqa kimga borib sap tortdik biz kim to'g'risidan bizga ko'rsatdi mana kimdi 20 metr oldiga turibmiz kimni ham oldiga turdik 20 metr kim kimga aytdik-ku mana dedi boshlasdan turdik turdi bir 10 minut 15 minut turdik keyin qo'mondan aytdiki berganmas ekan dedi ketdik biz dedi postaga boramiz ekan dedi bu yerga boshqa guruh kelyapti ekan dedi e, yigirma minutlar yurdik o'zi yaqingina asl kemdan postgacha kemdan postgacha yigirma postani oldiga bordik keyin postani oldiga bordik qo'mondan aytdiki shular oldiga o'tinglar dedi pika nimalar avtomatlar orqaga o'tinglar dedi hammang dedi Ular o'rib bergandan o'zim chaqirsam kelasizlaring dedi ularni uzoqqa qo'ydi bir yigirma metr orqaga qo'ydi keyin biz qo'mondon aytdik men siz bilan yuraveringlar men o'r desam urasizlaring dedi siz qaysi safda edingiz men birinchi o'sha garant edim oltida edik biz birinchi safda bali birinchi safda edik biz keyin yaqiniga boraverdik bizdan ketyapmiz qo'mondonni olti kishimi yetti kishi qo'mondon o'zi boshliqda ketyapti uchta qo'mondon ekan o'zi endi birov shahid bo'lsa keyingisi keyingisi shunday ekan qo'mondonimiz ham mashallah ekan keyin bordik bordik yaqiniga bordik nimani postani darvozasini oldiga bordik men aytamanki endi uzoqdandir otib berasan degan bizga biz yaqiniga boryapmiz qanday otamiz singari aytaman uyini ham ko'rindi deb postasi oldiga payralar turibdiki payra bormi yo'qmi aniq emas bizga qarangi soat bir kechasi keyin bor oyda ham yorug' bor endi ko'rinmayapti keyin oldiga bordik bayroqlar ulintiribdi tepada ichkariga kirdik darvozani oldiga bordik darvozani ochaman deb o'rinda o'rinda sepkadan ekanda simtirdan tortgan o'ralib qolayotgan simdan ungacha biron bir payrasi yo'qmidi ularni Bayram hech narsa xabar bo'lmadi bizga. Ko'rinmadi. Payrasi ham malik. To darvozani 2 kelgunigacha. Bali, darvozani oldiga keldik. Ungacha hech narsa bo'lmadi. Undan keyin ko'rindimi? Uni otadi, meni otadi deb hech narsa bo'lmadi. Yo'q, otishga buyruq yo'q hali. Otishga buyruq yo'q. Men qachon otsam otaslang dedi. Mana to'g'ri oldiga olib darvozani oldiga. O'sha saf tortda to'g'rilab hamma nima bo'lgan, tayyor bo'lgan, tayyormasang tayyor dedik. Bosinglar, bismillah dedi. haligi uyga otdik u 20 metr bizdan bizdan oldidan ichkaridagi o'zi yotayotgan uylari ularni 20 metrga arasi 20 metrli Alloh hali hammamiz otdik hali uyga tegdi uy o'zi mukammal o'zi yarimi ketdi keyin ulardan otish boshlandi bizga hech qancha o'tmadi aradan. ikkinchi o'q tayyorlab o'zi otgancha o'zi ular bizga otdi shu paq paq paq paq deyapti endi kechasi nima bo'lyapti tekkanda portaydigan o'qdan foydalanyapti ular bizga keyin ko'p otilyapti ulardan ham pika ham otilyapti yonib har xil nimalar kelyapti bizga o'q juda ular ham ko'pchilik ekan shu o'qni ko'pligidan bilik, ko'pligini keyin yana tayyorlab yana bittadan otdik keyin to'xtanglar dedi qo'mondon ichkariga qarab baqirdi taslim bo'linglar taslim bo'linglar dedi qo'mondonimiz ulardan biron ovoz kelmadi keyin qo'mondon aka yana otdinglar bittadan granatament yana otdik keyin qo'mondon aytdiki taslim bo'l dedi ular taslim taslim deb baqirdi ichkaridan keyin avtomatlarga aytdi orqalarga yuguringlar dedi hammang dedi taslim bo'ldi dedi takbir bilan ichkariga kirdik baqirib hammamiz keyin ichkariga kirib o'zi qo'mondonimiz boshlig'ida qo'mondon birinchi ketayotganda boshidan o'q tegdi shahid bo'ldi shahid bo'ldi qo'mondonimiz taslim bo'lgandan keyin ochdimi ular taslim dedi lekin biz ichkariga ko'pchilik kirganimizga otdi, qaysidir ot yordi arada otdi bitta shahid bo'ldi qo'mondonimiz ikkinchi qo'mondonimiz o'zi boshqaryapti nimani qo'mondonimiz aytdiki hammangizni qaytdida hali setka torgan amerikanskiy nimalar borga qoplar katta katta setkadan ichiga sumkalar katta katta o'shalar bor ichiga postanchi turibmiz biz postanchi shunday qilib tuzilgan nimasi zaborida o'sha orqasida hamma o'tdi keyin yana otdik keyin ular aytdiki yana tasim tasim deb baqiryapti ichkaridan turib keyin biz hayron qoldik qo'mondon aytdi to'xtanglar dedi hamma o'tib ketdi avtomat o'tyapti to'xta to'xta deb baqirdi qo'mondan to'xtadi hamma tasim bo'ldi bular yugurak ichkariga yana takbir bilan ichkariga kirayotgan edik yana otdi ular yana bir birodar oyog'iga tegdi u birodar zaxmiy bo'ldi qo'mondan aytdi "Hamma qaytinglar dedi mukammal o'ringlar dedi haligilar baqiryapti shunday tasim tasim yugurib chiqib ketgan ham bo'lyapti oldimizga to'xtatmayapyapmiz hammasini yugurib chiqqanini ham otdinglar hammasini otyapmiz qaramadi taxminan nechtasi yugurib chiqdi allohu alam uch to'rtta chiqdi ular o'ldi ular hammasi o'ldi endi qo'mondonimiz shahid bo'ldi yana zahmi berdi yana jang yana nima deydi haligi kuchayib ketdida ancha yana oldinga ketdi keyin haligilarni uyini katta ko'p ekan uyi katta ulanib ketgan o'y hammamiz faqat granatamentni o'rayapmiz Hali granatament o'rib o'rib o'ri bir 25 ta granatament otildi Alloh alam juda ko'p edi o'qi ham birodarlarda tekisib qoldi o'yi bizga aytdik bir narsasi kerak emas edi. o'zi kenda hech qancha bo'lmasdi muxobarda xabar keldi u narigi postalar ko'rinib bizga ulardan o'zi 20 ta o'zi fath qilingan ular ular kerak kirib mukammal olgan oldingi guruh oldingi kimda kim ko'rinib turdi bizga u sizlardan oldin olim bo'lgan yo'q bir birdaniga boshladik soat ровно birda boshladik lekin ular yigirma minut ichida o'zi ular taslim degan birinchi marta shu taslim degan paytda ular chiqinglar degan taslim ularni ular yugurib chiqqan ekan avtomatni taylab qurollarini taylab taslim bo'lgan yerga yotib hammasi taslim bo'lgan bir ikkitasi qochgan qochganini otgan keyin taslim bo'lgan bular ichkari o'zi kirib mukammal hamma joyda olgan bular birodarlar moshinalari bo'lgan aytishicha yoqdik 90 to'qsonlari bor edi dedi qaralari bor yoqib yubordik deyapti karantinni portlatib yubordik urib deyapti o'zi bizga xabar keldi biz fath qildik biz qaytayapmiz sizni. hammaga katta qimov u yerda asirlar ham bormidi asirlar ham bor edi lekin ichidan bittasi bor ekan hammaga birodarlarga adres aytib beryapti bu yerda askar bor bu yoqda askar bor bu xonaga kirsalang bunday askar bor deb hammasini sotib beryapti asirga tushganlar o'zi keyin bizga xabar keldiku chiqib ketinglar tezroq hamma birdan chiqish kerak endi u yerdan xabar keldi chiqinglar tezroq hamma biz chiqyapmiz dedi keyin qo'mondonimiz aytdiku salgina qoldi dedi bitta uy bor edi shundan tekislab qo'yak birdaniga hamma joy tekis bo'lsin deydi keyin biz ota yerdik, o'zi ishi bilan biz ancha qolib ketdik qarasak ular oldin chiqib ketgan ekan chiqqandan keyin bizga Alloh xolim xabar qilganman chiqqan ekanda maqsad qolgan guruhlar biz oxirda qolib ketdik keyin biz zahmlar bo'yicha shahidlar bor edi ko'tarib ko'tarib chiqib kelsak o'zi nechta zahmi, nechta shahid bor edi bitta zahmi, bitta shahid bo'ldi bizdan Bizning guruhdan u guruhlardan ulardan ham bor ekan shahidlar ham bor ekan zaxmiylar ham bor nechta shuni aytib berasizmi ulardan shahid bitta ko'rdim ulardan ulardan Oradan ham bitta kaka ekan yosh kattaroq bir zaro birodar edi. U shahid bo'lgan ekan. Uni 6 ta nima asir ko'tarib kelyapti ekan uni. 6 ta asirga aligidan nasrga tayyorlab bergan o'zi nasrgasi bormikan aysa 6 ta asirga yo'lda ko'rib qoldik ularni. Keyin eshakka mindirib kelyapti nimalarni, nima zahmilarni. Ulardan ham borgan ikkitama zahmi bor ekan. Keyin bir joyga keldik, 1.5 soat, 2 soat yurdik. O'zi tamom mukammal g'animatlar bilan chiqqan. hamma g'animatlar bilan chiqib o'zi bir yarim soatdan keyin qishloqlardan o'tib o'tib o'tib o'tib tekislikdan o'tib toqqa kirdik xoris sizlarni guruhinglarda nechta kishidan iborat edi bizni guruh alloh alam bir qirq qirq beshta bor edi ellikka yaqin narigi guruhdachi narigi guruhlardan bilmayman uchta uchga bo'lindi bir yuz ellikka yaqin odamni bir yuz ellikka yaqin odam uchga bo'lindi uchga bo'lindi kimda sal ko'proq edi birodarlar kim kattaroq edi o'sha bizga qaraganda ularga ko'proq berildi ya'ni ko'zlangan o'sha hamma postalar urilgan bali xabar keldiki bitta postda olinmadi dedi lekin uni ham rosa tekislagan uni ham urgan granatomet bilan boshqa narsalar urilgan bu yerdan g'animat olingan faqat bitta kemtan bo'ldi shu qaytib elmaga keldik keyin toqqa toq tushiga kirdik vertolyot kelib qoldi arada. nechta vertolyot beshta vertolyot keldi apache deilgan. 5 ta keldi ungacha kelganimizcha bir yarim soat ikki soat o'tdi o'sha kelguncha ikkita sutkash bo'ldi oldin bitta edi ikkita bo'ldi sutkash ustimizda ichadi rosa past svetyon yo'q yana Svetin yoqaverdi u nima qarab turibmiz qayerga ketyapti ustimizda faqat ustimizda qayerqa o'rta ustimizda bo'lyapti sutkash kelib toqqa kirdik soydishaga kirdik ham tarat keldi o'ziga hammamiz men abdulvohid zubayr birga edik uchamiz damo damo olib kelaverdik yo'lda haligilar zahmiylarni ko'rdik hali eshak olib kelayotgan ularni ham nima qildik keyin haligini ko'r shahidni ko'rdik shahidda oltita asir olib kelar ekan oltita asirni kim u desa muzdirma debmiz biz ko'rib uni muzdirga pul berib shahidlarni olib keltiryapman desa birodarlar yerdagilar bular asirlar dedi milla endi nima tushganda ular asirga tushgan oyoq yalang shunday xarobi chiqqan ko'tarib kelyapti ular bizlarni yaradorlarni ko'tarib kelishyapti bali nima shahidni ko'tarib kelyapti shahidni ko'tarib kelyapti ko'tarib kelyapti zaxmiylarni eshakka olib kelyapmiz keyin haligini yoqda ham dedi kallasini olib tashlab ikkitasini dedi bitta amerikanskiy bor ekan eshitishimizda uni kallasini olgan ekan birodarlar amerikanskiy bizdan birodarlar kallasini olgan ha shunday bo'lgan ekan o'zi ichida bor ekanda keyin o'sha aradan hech qancha o'tmadi vertolyot keldi zahmilar ketdi nima shahidni olib ketdi bizdan ansorlar ham ketdi bizga aytdiki turmanglar dedi bizdan aqida qolmanglar aqida qolsalaring dedi sizlar dedi yo'lni bilmaysizlaring dedi kechasi sahar vaqtida yo'lni bilmaysizlaring dedi yo'lda deydi bilan sizlar nima qilishi mumkin hozir bizdan oldin ketinglar orqadan biz ketib sizlarni olib ketamiz bella yetalab deydi ho'p o'sha stuka josusiy tayyora yoki vertolyotlardan sizlarga hech qanday hujum bo'lmadimi ha bu vertolyotlardan keyin <laughs> vertolyot faqat projektor bor hammasi bir ikkitasiniki bu projektori yoqib yuribdi rosa past yigirma o'ttiz metr past tushyapti projektor yoqib qarayapti kim qayerda bor hamma tosh taglariga nima daraxt tagiga kirgan faqat yoritishini kutyapti vertolyot biz yoritishguncha birodarlar ketgani ketdi o'zi biz qimlamak o'tiraverdik keyin sal yorug' tushaverdi zubayr dedim o'sha arada abdulboqiy birodar bilan biz ajralib ketdik ansorlar yarim u yoqqa ketdi yarim bu yoqqa ketdi vertolyot kelib qoldi shunda ham har yoqqa tarqaldida abdulboqiy birodar ham o'sha ansorlar bilan birga ketdi biz ham bu yerdan zubayr men qolib ketdik bir chekkaga tosh tagiga keyin yorug' tushaverdi zubayr dedim bu yerdan tursak bo'lmaydi hozir yori tushsa dedim vertolyot ko'radi keyin chapatalasa ham bo'lmaydi bu yerdan qocholmaymiz qutulolmaymiz keyin nima qildik ichkariga kirib ketdik biz ham shu soyidjon ertalab ustimizda yurtdi lekin tavakkal qilib ketdik ichkariga qarab ketaverdik ketaverdik ancha yurgandan keyin o'zi vertolyotlar boshlandi urishdi yorug' tushgan bombadan keyin boshlandi hammasi har yer bombar qilib daraxt tagiga bordim zubayr ham boshqa yerga ketdi men ham boshqa yerga bir o'zim daraxt tagiga o'tirdim qarab turibman faqat daraxtlar uryapti vertolyot bir daraxtdagi odam bor hamma daraxtdagi odam borda birodarlar o'sha 70-80 ta birodarlar daraxtga yig'ilib tushganda boshqa nima yo'qda tosh kam daraxtni o'rayapti hamma daraxtni ko'rsa ko'rmasa o'rayapti Alloh alam shu maqsad daraxtlar o'rib odam birodarlar shahid qilyapti Qaradi, men ustimdan ham o'tyapti daraxtga menga ham kelaman dedimda toshga kirdim bitta madar tosh bor edi siz ham ozgina bo'lsa ham shahidlikni his qildingizmi birodarlar shahid ketaverdi shahid ketaverdi qaradim hech iloji bo'lmayapti chiqa chiqayin desam baribir qimlagan narsani o'rab qimlamaganda ham o'rayapti o'zi tosh tagiga kirdim keyin men yotdim zikr qildim yotdim yotdim abid bo'ldi abidga yaqin endi chiqayin dedim nima bo'lsa bo'ldi endi baribir hozir dedim bildim o'zi chapa kelyapti degan nimasi borda chiqib o'zi ancha yurdim qaradim zubayr ham yurgan ekan birodar zubayrni ko'rib qoldim zubayr akamiz bir daraxt tagida turdik tagimizda daraxtda chiqdi archani ustiga tagimizda shahidlar bor yana ustiga chiqib oldik biz birdala kelib qoldida surishni ustiga chiqib turdik turdik bir 15 besh minut turdik zubayr zubayrga aytdim bor sen ketaver dedim izingni ham yetib olaman dedim faqat dedim joy bo'lsa dedim men ham chaqiraverdim, dedim izingdan ketaveraman dedim zubayr ketdi vertolyot kelib qoldi men ketalmay qoldim yana ajralib ketdik kalam ishi bilan umuman zubayr qaytib ko'rmadim keyin men abdulvoqini ham umuman ko'rmadim hech kim yo'q bitta zubayr ukamiz qolgan keyin men daraxt ustidan vertolyot ketganda daraxtdan tushdim katta tosh bor ekan faqat tagi yo'q-da, shunday ochiqda. Toshni yoniga borishni o'tirdim, hamma joy ochiq ko'rinadi. Shunday o'tirdim, qarasam 4 ta odam bor ekanda. Kimligini qaraganim yo'q. O'tirdim, o'tirdim, rosa charchagandim. Shunday qarab turib bir gapiryapti menga pashtunchalar bilan. Nima deyapti ekan deb bitta bir qarab qo'ydim, indamadi. Yana turdim, yana gapirdi, gapirdi. Endi yonbosh sekam yelkasi tegib turdi ulardi. Nimaga dedi, nima deb pashtni bilmayman deb bitta shunday qarab, shunday gapirsam, soqoli yo'q. Bitlar birishgan, qarri odam, srazi esimga keldi kechasi kelgan haligi nimalar asirlar to'rttasi tosh tagida o'tirgan ekan ular yashinib ular bir birtalab farqi kimni ko'rsa o'rayapti. men aytdim bular subhanalloh bir nima kechagi shu asirlar-ku dedim qarasam o'zimiz ham biror mujohid yo'q ichida asirlar bilan yonma yon o'tiribsiz asirlar yonma yon o'tirib qolganman bilmayman men ular. keyin qarasam u soqoli yo'q kal kiyimi nima yirtiq bizda mana shu kiyimlardan kelgan ular ham bittasi forma kiyib olgan o'zlarini formasidan oyoq yalang shunday xaravi chiqqan o'tirgan ekan qonga bulangan keyin men aytdimku nima qilayin dedim ular otib ketayapmikan dedim ustimda tarda allanib yotibdi otib ketayapmikan dedim nima qilishimni bilmayman bir o'zim qarab turib turdim ular menga qarab qo'rqyapti qaltirayapti shunday ularni qo'lida qurol yo'q hech narsasi yo'q ular qo'lida sizni qo'lingizda qanday qurol bor qo'limda pistolet bor granata bor keyin qarab turibman turdim turdim bir ikki uch minut turdim men aytdimku bular dedim <laughs> bo'lmaydi dedim ketdim u yerdan kelmay nariyoqqa bordim bir yigirma metr naryoqqa teparoqqa yurdim yurdim vertolyot kelyapti o'zi hech qancha yurmadim tosh tarasiga o'tirgan edim haligilarniki bomba qilib ketdi vertolyot turgan asirlarni asirlarni bomba qilib tashladi keyin men aytdimku hozir meni ko'rdi bu yerdan chiqqanimda vertolyot ustimda aylanib yuribdi men aytdim endi shahid bo'lsam bo'laman endi iloji yo'q boshqa dedim eshitdimku atrofimiz polni chapa o'raganmiz. chapa talagan bizga sal teparaqa yurdim o'tirdim keyin tosh tagiga ancha o'tirdim o'tirdim bir soatlar o'tirdim keyin vertolyotlarim aylanyapti faqat ustimda endi boshqa joylar ham aylanyapti kurukni sal mayda bo'lganda, shu faqat soyni ichida arqadan o'q to'sh eshitilyapti Shunda pikalar har xil avtomatlar otilyapti granata ham talayapti, dovush kelyapti nima ekan deb turaverdim turaverdim qarasam aligilar chappa o'zi ichkari kirib kelgan mukammal har tarafni o'rab o'rtaga biz o'zi ichkari turgan ekanman uch tarafimizdan keladi bir tarafimiz ochiq faqat u bir tarafimiz ham tepalak tog' turdim turdim nima qilayin ekan dedim chiqsam dedim bir taraf ursa dedim chiqmasam dedim bular asliga olib ketib qolsa meni dedim yo zahmiy qilsa dedim Ki alloh taolodan duo qilib so'radim nima bo'lsa bo'lsin dedim alloh taolodan xayrlisini ber dedimda granatani olib alga chiqmoqchi edim nimalar askarlarni oldiga o'zi 20 metrlab qolgan menga endi chiqaman deb tursam tepadan 5-6 kishi yugurib keldi oldimga qarasam subhanalloh aligilar qo'mondonimiz ikkinchi qo'mondonimiz yana yonida 5 ta birodar bor menga aytdi mashallah bitta o'zbekisek qolsan-ku qanaqa sheriklaring dedi men aytdim bilmayman dedim ajralib ketganmiz bir o'zim qoldim bir o'zingman dedi nima qilib o'tirsan bu yerda dedim men aytdim o'tirpa dedi nima qilay dedim yo'lni bilmasam boshqa narsa bilmasam dedim keyin aytdiku mayli dedi picha dam olaylik dedi ular charchab kelgan rosa charchagan ular ham ishda o'tirdi o'tirdi keyin orqadan avtomatlar otilyapti bizga qarab kelyapti o'zi bitta bizni joyimiz qolgan olinmagan bu yerga ham granata otib avtomat otib oldimizga yaqinlashib keldi yaqin kelganda o'zi bir 10 metrlar qolganda qo'mondan aytdiki hozir dedi yugurib toqqa chiqamiz hammamiz mana shu tog'ni ko'rsan birontangda shahid bo'lsa ham zaxmiy bo'lsa ham to'xtamanglar dedi tepamizda vertolyot aylanyapti ularni ham vertolyot quvib kelgan sizdan vertolyot ko'payib ketdi ustimizda qo'mondon aytdiku orqaga dedi qarab dedi birani o'q yana dedi u otib dedi qolib ketasan dedi orqaga dedi bir birimizdan qolmaylik dedi faqat dedi yuguraylik faqat tezlash tezlashtiraylik dedi tez chiqib ketmasak hozir bular keladi dedi yo bizni shahid qilib beradi yo olib ketadi zaxmiy qilib dedi bismillah dedik xumordan boshladi yo'lda hammamiz toqqa yuguryapmiz tepaga chiqyapmiz furtalata otyapti ustimizdan tegmayapti Alloh izni bilan avtomatam otyapti oyoqlarimizni olgan o'qlar tegyapti pastdan mana shu tepaga yugurib chiqayotgan paytda nimani his qildingiz ha tepaga yugurib chiqayotganda alhamdulillah ustozlarimiz ta'lim bergan o'sha narsalar esimga keldi tog'larda toshlarda qanday chiqishlarda qanday ustozlar yerga yotib yurishdi qo'l bilan tirsak bilan yurishdi hammasini o'rgatgan edi o'sha narsalar alhamdulillah ish berdida qanday tushishlarni o'rgatgan edi alhamdulillah hammasi ish berdi ta'limdagi voqealar o'sha narsalar his qildimki baribir foydasi bor ekan juda katta foydasi bor ekanda buni yotib ham yurdik har xil holat kelar ekanda ya'ni ta'limdagi holat hayotda bo'ldi bali shu narsa bo'ldi ustozlar alhamdulillah alloh rozi bo'lsin shu narsalar bizga o'rgatgan edi shunday qilib ish berdi bizga ancha shu yerdan tog'dan tepaga chiqdik vertolyotdan bizni ustimizdan bombar qildi bir daraxt tagiga kirdik endi atrofimizni bombar qilib boshladi bizni pastdagi o'zi qolib ketdi tepaga chiqa olmaydi ular biz chiqqan joydan alloh alam biz qanday ichdik Allohimizdan chiqib qoldik tepaga lekin ular chiqa olmayapti chiqsaka biz endi otamiz deyapmiz ularga lekin ular qoldi pastdan pastdandir tosh deb bizga otdi otdi arqa tarafimizlar o'zi bir tarafimiz ochiq qolganda hamma tarafimizni amerikaniki chapada bosgan ekan amerikan askarlar boshqalar hech kim qolmagan oxirida biz qolganmiz chiqyapmiz otishib otishib bir 6 soat yurdik 6 soat ustimizdan bombar bo'lib keldik Xo'p, endi mana shu janglarda asir olingan yoki o'ldirilgan dushmandan talofat qanchaligini aytib bera olasizmi taxminan taxminan bilmadim, lekin bitta asirni olib keldik sog' olib keldik bir ikkitasini kallasini olgan kallasini amerikansa kallasini olib kelgan ekan endi nimaga olib kelgan bilmadik kallasini olib ko'tarib kelishganmi kallasini olib toliblar ko'tarib keldi Nimaga olgan bilmadik lekin shunday sasib ketgan kallar. keyin shahid olib keldik yo'lda zaxmiy birodar edi bittasi bu birodarni yo'lda qon ketib shahid bo'ldi birodarlardan umum hisobda qancha shahid bo'ldi umum aniq emas aniq emas uni ho'p qaysi birini siz yaxshi taniysiz o'z shahidlar ichidan taniyotganim Abdulvoqi birodar qanday shahid bo'ldi u birodar u birodar vertolyotdan shahid bo'lgan ekan mana shunday azizlar mujohidlarimiz haqlariga duolar qilishni hargiz unutmang alloh yo'lida qatl qilingan shahidlarimiz oilalariga robbil alamin sabr va shijoat bersin vertolyotdan shu raketadan otganda oyog'iga tegan ekan darvoqe birodarimiz shahid abdulboqiy qaysi kuni qabrga qo'yilganiga mujohid xoris 7 oktyabrda birodarni qabrga qo'ydik abdulboqiyni deb javob berdilar bu o'rmonlar quyosh nurlaridan taygadagi kabi yilda bir oygina emas balki yarim yil bahra oladi sayful islom nima ko'ryapsiz Ey aka, xabaringiz yo'qmi? Studiyamizda Yer kurrasi filmining 9-qismi qayta ishlangan. Qarang, juda ham ajoyib chiqdi Va minglab yillar. Bu safar nima mavzu ekan? Bu safargisi o'rmonlar haqida ekan. kaliforniyadagi Sequoia bog'ida dunyodagi eng baland bo'yli 3 ta daraxt o'sadi Mashalloh, mana bu daraxtning uzunligini qarang oho odam chumoliga o'xshab chiqib ketyapti-ya bu daraxtlarning bo'yi 100 metrdan ziyod 10-sini ko'rmadingizmi ye bu filmni 10-si ham chiqqanmi yo'q qaboilning 10 si Mashalloh, qaboyilning 10-qismi ham chiqibdimi? Mashalloh, qani bir ko'raylikchi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana qaboyilda uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Alloh taolani nima deyapti? Sizlar ummatlarning ichida eng yaxshi va eng afzal ummatsizlar deydi. Biz qul bo'lib yashaydigan ummat emasmiz. Biz sayyid bo'lib, hokim bo'lib, g'olib bo'lib, ustun bo'lib yashaydigan ummatmiz, birodarlar. va g'olib bo'lib turganmiz nima haqida ekan ko'rsangiz bilasiz lekin pavjilarning baqirib qochishi juda ajib chiqibdi-da Endigi navbatni birodarimiz Ravohaga bersak. Yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Istamti' bi hayatik. Hayotingdan foydalanib qol. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'qtir. Hidoyat cheksiz mülktür bu mülk barchada yo'qdir. Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'qtir. Ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد o'z hayotingdan foydalan. Odatda insonlar tabiatlari aksariniki yaxshilikni, xursandchilikni yaxshi ko'radi. Bunda aksar insonlarda tabiati barobar. Xafagarchilikni, g'am-g'ustani yomon ko'radi. Bunda ham aksar insonlarda tabiati barobar. Kam topasizki, hazil, mazah, ko'ngil ko'taradigan narsalarni yomon ko'radigan insondir. Lekin bunday insonlar ham bor. Endi bu mavzumuz inson o'z xulqi bilan ibodat qilar ekan, albatta muomala qilishlik yo'llarini ham bilishlik kerak. Tom ma'noda aytganimizda o'zini zakovati bilan insonning tabiatini topa bilib, u bilan yoqadigan yo'sinda muomala qilishlik kerak. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday inson edi. Sababi nima? Sababi Ibn Abbos Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shogirdi edi. Ustoz Rasululloh, shogird Ibn Abbos. Bir kun bir kishi darg'azab holatda Ibn Abbos oldiga kirdi. Ibn Abbos odam o'ldirsa Alloh taolo kechiradimi? Ibn Abbos odam o'ldirsa Alloh taolo kechirmaydi dedi. Chiqib ketdi-da, oradan bir oz muddat o'tmasdan yana bir odam kirdi, xafa holatda, mayus holatda, go'yoki bu dunyodan umidi uzilgan. Ibn Abbos qaradi, kishi savol berdi. Ibn Abbos odam o'ldirgan insonni Alloh taolo gunohini kechiradimi? Ibn Abbos albatta Alloh taolo odam o'ldirgan insonni gunohini kechiradi dedi. Ajib. Avvalgisi kechirilmaydi, bunisi kechiriladi. Atrofida o'tirganlar Ibn Abbos nima bo'ldi sizga? Falonchiga kechirmaydi dedingiz, bunga kechiradi deyapsiz. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shogirdlari edi. Husn xuluqda va insonlar bilan muomala qilishlikda. Insonlarning tabiatini bilishlikda. Ibn Abbas aytdiki, avvalgisi o'ldirish uchun ketyatuvdi. Men uni Alloh taolo gunohini kechirmaydi dedim. Bu mayus o'ldir bo'lib keldi. Buni Alloh taolo kechiradi dedi. Lekin har ikkalasida ham shariatdan chiqmadim. Alloh taolo Qur'oni Karimda odam o'ldirgan insonda abadiy jahannamda qolishligini aytdi. Va shu bilan birgalikda Alloh taolo shirkdan boshqa hamma gunohni kechirishligini bayon qildi. Har ikkalasida ham shariatdan chiqmagan holatda va tabiatiga mos ravishda muomala qildim deb Ibn Abbos aytgan ekan. Mana lekin e'tibor beraylik, e'tibor berishligimiz zarur. Albatta shariatdan chiqmagan holatda. Shuning uchun muomala qilguvchi inson insonlarni hammasini tabiatini o'zini tabiatiga tushirishlikka harakat qilmaslik kerak. Balki siz 100 ta inson bilan 100 xil muomala qiling. Shariatdan chiqmagan, hattoki qalblarni ulfat qilishga harakat qiling. Hattoki jamiyat go'zal bo'lsin. Bu shariatda talab qilingan narsa. Savol tug'ilishi mumkin, ha? Bir kishi bilan muomala qilib boshqacha muomala qilsangiz, bir kishi bilan boshqacha, ha bu 200 lama 200 lamachilik bo'lmaydi. Hech qanday 200 lamachilik bo'lmaydi. Siz shariatni ham o'zgartirmayapsiz. 200 lamachilik bu nifoq demakdir. Siz qalbingizda kufr deb bekitib zohiringizda islomni ko'rsatmayapsiz-ku. Siz odamlarning oldida namoz o'qib uyingizga kirganingizda namozni tarqib qo'ymayapsiz-ku. Siz insonlarning huzurida bo'lganingizda qiyomul laylga turib, uyingizda bo'lganingizda qiyomul laylni tarqib. Bu 200lamachilik deyiladi. Ammo insonlar bilan muomala qilib jamiyatni o'nglamoqchisiz. Bu qilishingiz bilan ibodat qilmoqchisiz. Albatta bunday qilishlik kerak bo'ladi. Bir qissa hayotiy voqea zikr qilinadi. Bir solih ha ojiz kampir bor edi. Bu kampirni bir necha farzandlari bor edi. Bir necha bolalari bor edi. Lekin bu kampir bu ayol farzandlarining ichidan bittasiga juda ham juda ham muhabbatli juda ham doim o'sha farzandini eslagan eslagan. Qolganlari ham bu onasiga chiroyli muomala qilib birrul validayn qiladi. Lekin qandaydir bu ayolni qalbi o'sha bittasiga muallaq edi. Buni sirri to'g'risida bu farzanddan so'ralganda bu farzand aytdiki, "Ey birodar, buni sirri yo'q hech qanday." Lekin insonlar bilan o'zini tabiatiga monand gapirishlikni bilish kerak, muomala qilishlikni bilish kerak. Akalarim onamning oldida o'tirishsa, onam oldiga ziyoratga borishsa, onam bulardan zerikib ketadi. Chunki onamning tabiatini qanday narsalarni xush ko'rishligini bilmaganligi uchun. Sizga bir sirni aytaman deb bu kishi onasini qalbiga yo'l topgan ayni omilni bayon qilib onam boshqa kampirlarga o'xshagan bir kampir. Lekin onam juda ham ayollar to'g'risida kim erga tekkan, kim taloq qilingan, kim qaysi xotinning qanaqa farzandi bor, falonchini nechta farzandi bor, falonchini qaysi farzandi katta, qaysinisi kichkina, shular to'g'risida suhbatlashni rosa yaxshi ko'radi. Men onam bilan suhbatlashsam faqat falonchi uylandi, falonchi ajrashdi, falonchini katta o'g'liman dey, falonchini kichkina o'g'liman dey, falonchi o'g'liga mashina olib beribdi. Shunaqa narsalar to'g'risida gaplashaman. Shuning uchun onam meni ulpatlashlikni yaxshi ko'radi va meni boshqa akalarimdan ko'ra yaxshi ko'radi deb haligi onasi bilan bo'lgan va aynan onasini qalbga yo'l topgan omilni sirni aytib o'tadi. Mana birodar, insonlarda o'zingizni tabiatingizga emas, balki insonlar tabiatiga qarab muomala qiling. Lekin bitta shart shariatdan chiqilmagan holatda ikkinchisi sharti niyatingizni xolis qilib muomala qiling. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni chiroyli tabiatli qilsin va bu jamiyatimizni salohiyatli jamiyatlardan qilsin. Bu jamiyatdagi har bir inson bir-biriga ulfat bo'lsin. Shunda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha xor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha xor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yasha hayotdan foydalanish haqida gap ketsa Mana kirib kelayotgan Zulhijja oyining 10 kunligi fazilatlari haqida so'z navbatini Usoma birodarimizga beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamdlar va uning suyukli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Muhtaram birodarlar, bir necha kundan keyin ezguliklarning barakali mavsumi Zulhijja oyining 10 kunini kutib olasizlar. Alloh taolo bu kunlarni ko'p in'om va barakalar payti qildiki, u kunlar ezguliklar mavsumiga aylandilar. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه hadihil العشر الله Allah uchun ushbu kunlardan ko'ra solih amallar qilinadigan boshqa suyukli kun yo'qdir dedilar. Sahobalar hatto Alloh yo'lidagi jihad hammi deb савол berganlarida valal jihadu фи sabilillahi illa rajulun خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء Alloh yo'lidagi jihad ham biroq joni va moli bilan chiqqan va ulardan biron narsani olib qaytmagan odam bundan mustasno deb javob berdilar. Imom Buxoriy va Imom Termiziy rivoyatlari. Bu 10 kun yilning eng afzal kunlaridir. Hatto ulamolar bu kunlarni Ramazon oyining oxirgi dahasidan ham afzal ko'rdilar. Bu kunlarning tunlari kechalarning eng afzalidir. Bu tunlarga faxr, sharaf va fazilat nuqtai nazaridan Alloh taoloning u kechalarga qasam ichishi yetarlidir. Astaizu billah val fajri va layalin ashr tonga va 10 kechaga Qasamki, Alloh taolo bu kunlarda solih amallarni barcha turlarini qilishga bizni rag'batlantirdi. Shunday ekan, ahli iymon birodarlar, bu kunlarda solih amallarni ko'p qilaylik. Qiyomat kuni mo'l savoblarni olib keladigan ushbu kunlarni solih amallarni qilish uchun g'animat bilaylik. Vaqti bor umrimiz davom etar ekan solih amallar qilishga shoshilaylik. Muhtaram birodarlar, bu kunlarda bandaning Allohga yaqin qiladigan eng afzal amal Alloh taoloning zikrini ko'p qilishdir. Terroristlar uchar tinch xalq ustidan dahshat solib qo'sha-qo'sha samolyot musulmonlar hayron kufur dastidan uchuvchisiz kezar o'sha samolyot do'rillagan ovoz buzar kayfiyat qo'ltig'ida bombasi bor shum niyat shahodatga oshiq qilsin vasiyat terroristlar uchar tinch xalq ustidan dushman o'zi uchmay uchirar shuni uzilmaydi izi kechayu kuni bu qanday jang qanday yozay men buni terroristlar uchar tinch xalq ustidan tashlar goho bombasini bearmon tugmachasin bossa bo'ldi shu farmon. Ayting musulmonlar, bormi bir darmon? Terroristlar uchar tinch xalq ustidan, na o'ldirar, na kuldirar asabni, sekin-sekin yondiradi g'azabni. Uyi kuysin terror Abu Lahabni, terroristlar uchar tinch xalq ustidan, Ko'kka mulzam tikildi musulmonlar, qarg'ab-qarg'ab qilar turli gumonlar, ana tashlar, mana tashlar zamonlar, terroristlar uchar tinch xalq ustidan, terror demay buni yana nima der? Hukm senda, nima desang deyaver, gapirtirmay haqni doim uraver. Uraver haq bo'lsang tinch xalq ustidan. Yerdan keldi ko'p urindi ilgari, eplolmadi minglab kelgan jangari, qochib azon payti shayton singari terroristlar uchar tinch xalq ustidan ne yomonlik qildi axir odamlar o'zi keldi tashlab yovuz qadamlar yomon otli qilib bizni bu damlar terroristlar uchar tinch xalq ustidan paskashlarni qarang josus ham bizdan chetdan kelgan emas o'z hovlimizdan ayamaydi qo'rqmay tahdidimizdan terroristlar uchar tinch xalq ustidan ajib mahluq so'yilsa ham qo'ymaydi pul bo'lsa bas xiyonatdan to'ymaydi qancha o'ldirsangiz armon to'lmaydi terroristlar uchar tinch xalq ustidan Sayful Islom nimaga endi ayni mana she'rni o'qiyapsiz Ey aka, nimasini aytasiz? O'tgan kungi Meralida bo'lgan bombarddan ta'sirlanib o'qidim. Allohning la'nati bo'lsin bu kofirlarga. Inshaalloh biz ham tayyora uchiradigan vaqtimiz kelib qoladi. Mana shu voqiyada birodarimiz Nusratulloh ham guvoh bo'lib, o'sha joydan ovozlarni yozib kelgan ekan. Qaboil Shimoliy Vaziriston Chorshanba Tong soat 4:23 Samoda doimgidek josusiy tayyora yerga hujum qildi. Muhojir va ansorlar voqea joyiga yetib keldilar. Devor ostida qolgan birodarlarimizni qutqarmoqdalar. nechta otdi uchta otdimi uchta otdi durdimda uchtasi keyin chetma abul valid ko'rindi umrini oxirgi daqiqalarini o'tkazayotgan mujohid birodarimiz kasalxonaga keltirildi bir हो खुदा गरज बा दावा दे तू या वीज दा काट ना ना काट शिकी देरा Validning shahodatini Alloh qabul qilsin. devor ostidan chiqarib olingan Abu Sa'd ham shahodatga erishdi. Qolganlar alhamdulillah salomat qoldilar. Ansonlarning aytishicha buzilib yotgan uy tagida boshqa hech kim qolmabdi. Xayriyat. Shu orada buzilgan g'isht va yog'ochlar chetga olinmoqda. Birdaniga kimdir baqirdi. Oyoq, oyoq ko'rinmoqda. Bu kimning oyog'i ekan? Ansorlardan biri kravatni yaqinroq keltirishlarini so'ramoqda. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu Abdurahmonmi? Rahmon Abdurahmon. Hozircha tanish qiyin bo'lyapti. Abdurahmonmi? Abdurahmon. Ansonlarimiz ba'zilari shahidlarning buyumlarini chiqarib olayotgan bo'lsalar, ba'zilar qabr kavlamoqdalar. Shunday qilib birodarlarimizdan Abul Valid, Abu Sa'd hamda Abdurrahmonlar ham o'zlari orzu qilgan shahodat ne'matiga muyassar bo'ldilar. Alloh qabul qilsin. बह गया बस्ती बस्ती में मेरा लहू रोज करता तक मेरी आबरू आंसुओं mintaqamizda bo'layotgan dolzarb masala to'g'risida muftiy Abuzar akamiz bir nima yozgan ekanlar. Iltimosimizga binoan shu narsani urdu va o'zbek tilida o'qib beradilar. Zulm dhaya gaya mere afghan par khoon chidka gaya الرحمن الرحیم الحمد للہ وَد و والسلام و من لا اللہ نبی بعد اے ہمارے انصار اے علماء اے کرام اے مشران یہ بات تاریخ میں روشن ہے کہ قبائل کے مسلمانوں نے اسلام اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں انگریز ہو یا ہندو روسی ہو یا امریکی ہر دشمن کے خلاف قبائلی مسلمانوں یعنی ہمارے انصار کی جان نثاریاں سب کو معلوم ہیں اے پی فقیر اور ملا پاوندہ رحمہ اللہ وغیرہ پٹھانوں کی تاریخ کے وہ کردار ہیں پٹھانوں کی تاریخ کے وہ کردار ہیں جنہوں نے غیرت اور قربانیوں کے ذریعے آپ کے نام کو زندہ کیا یہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے کہ آج تک پختون اور قبائل اللہ کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے آمین الحمد ہم مہاجرین جب سے آئے ہیں اپنے قبائلی انصار کی قربانیوں پر گواہ ہیں جتنے بھی سخت حالات آئے انصار ہمارے شانہ بشانہ رہے ہم ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور آپ حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے یہاں مہاجرین آئے تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پختون قوم ناسمجھ ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن ان دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مہاجرین تو اپنے وطنوں سے دین پر غیرت کرتے ہوئے نکلے ہیں دین کی خاطر غیرت کرتے ہوئے نکلے ہیں اور غیرت مند لوگ غیرت مند لوگوں ہی کے پاس آتے ہیں پوری دنیا سے مہاجرین اس علاقے میں آئے اور یہ علاقہ جہاد کا مرکز بن گیا مہاجرین آپ کے مہمان ہیں اور آپ کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبائلیوں نے مہمان کو بچانے کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا لیکن اب کچھ لالچی قسم کے لوگ ایمان فروش اور ضمیر فروش لوگ اپنے مہمانوں کو قتل کر کے دولت کما رہے ہیں اے ہمارے انصار آپ کی روشن تاریخ کفار کو ہضم نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے غیرت مند لوگوں کی اولاد پر جال ڈالنے شروع کر دیے اب صورتحال یہ ہے کہ علاقے میں ڈرون حملوں میں اضافہ ہو چلا ہے ہر ہر حملے میں کئی کئی ساتھی شہید ہو رہے ہیں کیا انصار کیا مہاجرین کیا بڑے کیا چھوٹے حتیٰ کہ قبائلی جرگوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں قبائل کے جاسوس بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک بات ہے سینکڑوں قبائلی لوگ جاسوسی میں پکڑے گئے اور مارے گئے لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی لالچ نے ان جاسوسوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے اور وہ عبرت نہیں پکڑتے ان جاسوسوں میں بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو چند سو روپوں کی خاطر جہاد اور مجاہدین کو قتل کرنے میں مصروف ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بے گناہ خواتین اور اللہ کے محبوب بندوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ جاسوس باز نہیں آتے توبہ نہیں کرتے اے ہمارے انصار اس جاسوسی کے خبیص عمل سے اگر ایک طرف مجاہدین اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ہماری روشن تاریخ بھی داغدار ہو رہی ہے تعجب کی بات ہے چند ایک جاسوسوں نے ہماری نصرت و محبت اور قربانیوں کی زرین اور روشن تاریخ کو سیاہ کرنے کا گھناؤنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے اے ہمارے انصار اے علماء کرام اے مشران جاسوسوں کے خلاف ہماری مدد کیجیے جمعے کے خطبات اور جرگوں میں لوگوں کو سمجھائیں کہ مجاہدین کے خلاف جاسوسی سے دور رہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان جاسوسی کارروائیوں میں صرف اور صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے انصار بھی شہید ہو رہے ہیں مہاجرین بھی شہید ہو رہے ہیں جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم یہ بات بھی سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مہاجرین نے اپنے انصار مجاہدین کے ساتھ مل کر جاسوسوں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جاسوسوں کے خلاف مدد کرے اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون میری بھی فریاد سن خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے میرے گھر کے اجالے ہے رہزن میرے زد میں ہے بجلیوں کے نشے من میرے لٹ گئے bismillahi ansorlarga ahli ilmlarga va qavmning kattalariga josuslar to'g'risida tarqatilgan bayonotning tarjimasi hammalarga ma'lumki qaboilning musulmonlari islom va o'zining musulmon birodarlari uchun katta-katta qurbonliklarini berganlar. Ingliz bo'lsin ya hindu mushriklar rus bo'lsin yo amerikaliklar har qanday dushmanga qarshi qaboyillik musulmonlar, ya'ni bizning ansorlarimizning qurbonliklari hammaga ma'lumdir. Epifaqir rahimahulloh, Mulla Pavinda rahimahulloh bular Pashtun qomning tarixining muhim g'ayratlik va qurbonlik bergan katta-katta salaf solihlardir. Bular sizlarning nomlaringizni tiriltirganlar. Bu o'sha tarixning davomiki hozirgacha paxtunlar va qaboillar Alloh taolo uchun jonomonni qurbon qilyaptilar. Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Amin. Ey ansorlar, alhamdulillah biz muhojirlar kelgandan beri ansorlarning qurbonliklariga guvohmiz. qanday mushkil holat kelgan bo'lsa, ansorlar biz bilan elkama-elka turib yordam berganlar. Biz shu qurbonliklarning qabuliyatini Alloh taoladan so'raymiz. Alloh taolo qabul qilsin va sizlarga ofarin deymiz. Oldilaringizga muhojirlar kelganda shu propaganda qilingan ediki, Paxtun qom nodon qom ekan, chunmas ekan, va terroristlarga yordam beryapti. Lekin dushmanlar shuni tushunmaganlarki, muhojirlar o'zlarining yurtlaridan din uchun g'ayrat qilib chiqqan odamlar-ku. va g'ayratlik odamlar g'ayratlik odamlarning oldigagina boradilar. Butun dunyodan muhojirlar shu mintaqaga keldilar va shu mintaqa jihad markaziga aylandi. Bugun muhojirlar mehmonlaringizdir. va tarixingizda shunaqa ko'p voqealar borki, shundan bilinadiki, qaboilliklar mehmonni saqlash uchun o'zlarining jonlarini qurbon qiladi, lekin mehmonni dushmanga topshirmaydi. Lekin hozirgi kunga kelib ba'zi tamagerlar va haris odamlar iymonni sotib, zamirini sotib, mehmonlaringizni o'ldirib, pul topyaptilar. Yoroq tarixingiz kofirlarga hazm bo'lmadi. Shuning uchun ular g'ayratli odamlarning farzandlariga to'r tashladilar. Hozir holat shunaqaki, mintaqada josus tayyoraning hujumlari ko'payib ketdi va har har hujumda bir nechta birodirlar shahid bo'lib ketyaptilar. Ansorma, muhojirlarma, kechkinalarma, kattalarma, yosh bolalarma, xotinlarma hattoki majlislaringiz, ya'ni jargalarni ham uryapti. Shu josus tayyora. Va shu hujumlarda qavoilga mansub bo'lgan josuslar rasa kofirga xizmat qilyaptilar. Bu rasa xatarlik gapdir. Yuzlab qavoil xalqi josuslikda ushlangan va qatl qilingan. Lekin afsuslar bo'lsinki, dunyoning hirsi shu josuslarining ko'zlarini ko'r qildi. va ular ibrat olmayaptilar. Shu josuslardan ba'zilar shu darajada pastkashlik qilyaptiki, bir necha yuz so'm uchun jihad va mujohidlarga qarshi dushmanlik qilyaptilar va ularni shahid qilishga o'rniyaptilar. Yosh-yosh go'dak bolalar va muslima ayollar va Allohning mahbub bandalarining jasadi mayda-mayda bo'lib ketyapti, lekin shu josuslar to'xtamayaptilar va tavba qilmayaptilar. Ey ansorlarimiz, shu josusning xabis nopok amaldan agar bir toman mujohidlar va oddiy xalq shahid bo'lib ketyaptigan bo'lsalar, ikkinchi tomonda yoriq tariximiz ham dog'dog' bo'lib ketyapti. Hayratga soladigan gap shuki, bir nechta josuslar qurbonlik, muhabbatimiz va ansorlikning yoriq va ro'shan tarixini qora aytirishga harakat qilyaptilar va yomon tijoratni boshlab yordilar. Ey ansorlarimiz, ey ahli ilmlar, ey maliklar, josuslarga qarshi bizga yordam beringlar. Juma xutbalarida va xos majlislaringizda xalqga tushuntiringlarki, mujohidlarga qarshi josuslikdan uzoqlashinglar. Bu hammamizning mas'uliyatimizdir. Zeraki shu josuslik amaliyotlarida faqat va faqat musulmonlarga ziyon bo'lyapti, xolos. Bu hammamiz shu masalada fikr qilishimiz kerak. Tanbih uchun hammalarga aytib qo'yamizki, biz muhojirlar o'zimiz ansor mujohidlar bilan birga bo'lib josuslarni ta'qib qilishga qaror olganmiz. Demak, har musulmon odam Allohdan qo'rqsin va josuslarga qarshi yordam bersin. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Allohumma salli va sallim ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim. Kufur tarafdan bombardimonlar bo'layapti, shahid berilyapti va endi mana shunga nisbatan bizni qanday aqidamiz, qanday fikrda bo'lishimiz kerak? Bu g'alaba bo'layaptimi yoki bu mag'lubiyat bo'layaptimi? Bu to'g'risida ustozimiz shahid Muhammad Tohir Foruqdan eshitaylik. G'alaba degani faqat kofirlarni diyorini bosib olishi g'alaba deyilmaydi. G'alaba biz tushungan iymoniy g'alaba boshqa g'alaba u. Va bir marta g'alaba, bir marta mag'lubiyatni qonunini deyapti Alloh taolo, biz odamlarning ortasida davom ettiraveramiz deydi. Bir marta g'alaba, ya'ni Alloh taolo imtihon qilyapti. Bir marta mag'lubiyat. Bu ilohiy qonunni biz qiyomat kunigacha deydi Alloh taolo davom ettiraveramiz. Va bu qonunni qo'yishlikdan maqsadimiz nima? Sizlarni ichingizdagi haqiqiy mu'minlar bilan mu'minlarni ajratib olishlik uchun Alloh taolo bilib olishlik uchun va sizlarni oralaringizdan shahidlarni tanlab olishligi uchun Alloh taolo aytayapti, bu qonunni biz qo'yamiz. Haqiqiy mu'minlar bilan shahidlarni ajratib olishligi uchun dedi Alloh taolo biz mana bu qonunni qo'yib qo'yganmiz dedi. Va Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Uhud kuni aytib o'tdik, faqat 70 kishi musulmonlar tomonidan shahid bo'ldi. Agarchi Rasululloh sallallahu alayhi vasallamning eng mahbub sahabalardan Hamza ibn Abdul Muttalib Sayyid shuhado u shahid bo'ldi. Mus'ab ibn Umayr Rasululloh sallallahu alayhi sallamni ilk elchilari Madinaga kelib, Madina ahlini islomni o'rgatgan kishi buyuk sahobalardir bular. Lekin ularning jannatda ekanligini Rasululloh sallallahu alayhi vasallam haberini qildilar. Demak bu musulmonlar uchun mag'lubiyat emas edi. Bu ayni g'alaba edi. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarni oralaringizdan shahidlarni tanlab olishlik uchun. Demak, shunaqangi qattiq jang bo'ladigan bo'lsa, keyin shahid bo'ladi. Faqat g'alaba bo'laversa, faqat oldiga ketaversa musulmonlarda shahidlar kam bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, biz sizlarni oralaringizdan shahidlarni tanlab olishlik uchun sizlarni ustingizga g'olib kofirlarni g'olib qilamiz. Buni biz odamlar ichida davom olamiz, deyapti Alloh taolo. Takrorlayveramiz buni. Bir marta g'alaba, bir marta mag'lubiyat. Lekin baribir mu'minlarga bu g'alaba bu. Nimaga? Oralaridan Robbil alamin shahidlarni tanlab oladi. Bu ilohiy qonun. Bu ilohiy qonun. Robbil alamin rozi bo'lgan qonun. Va bu azali qadarda bitib qo'yilgan. Mu'min bunga iymon keltirgan. Lan yusibana illa ma kataballohu lana va maulana. Mu'minlar aqidasi shu. Bizga hargiz hech qachon biror bir musibat yetmaydi, magaram bizni Robbimiz Allah tarafidan kitobat qilib qo'yilgan nasib etadi xolos. Lan abadan hargiz bizga musibat yetkazishlikka Amerika qodir emas. Rus qodir emas. Va butun yer yuzidagi yahud va nasoralar jamlansa qodir emas. Mana bu oyatdan kelib chiqqan aqida bu. Lan yusibana bizga biror bir musibat hech qachon hargiz yetmaydi. illa ma kataballohu lana. Bizga Alloh taolo kitobat qilib yozib qo'ygan narsa bo'ladi xolos. Chunki daraxtni bargi Allohning iznisiz yerga qulamaydi. Endi u otiladigan o'qlar, tayyoralar Robbil alamin izn bermasa uchmaydi u. Robbil alamin izn bermasa u stvoldan, milidan tashqari chiqmaydi u. Amerika qodir emas. Umum kufr qodir emas bunga. Qodir Robbil alamin. Butun mulk uniki. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmoni yerdagi barcha narsa faqat Allohga xos. Butun mulk Allohniki. Butun ixtiyorat Allohniki. Biror bir bandalarda, hatto payg'ambarlarda ixtiyor yo'q. Allohning mulkini taqsimot qilishlikda, Allohning mulkini o'zgartirishlikka hatto payg'ambarlar qodir emas. Qodir sifati Allohniki khasu. Butun kainatlı harakatlari Butun yer yuzidagi bo'layotgan o'zgarishlar yerni ostida bo'layotgan, suvni ostida bo'layotgan, havolarda bo'layotgan hammasini ixtiyor Robbil alamin tarafidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ansoring oldiga kirsalar, u kishi jon berishga shuncha qiynalib yotgan ekan. Ko'rdilarki, malakul maut u kishini qoshida o'tiribdi. Jonni oladigan farishta. Birodarim ko'p qiynalib ketdi, jonni tezroq olib qo'ya qoling dedilar. Bu malakul maut aytdiki, ey Muhammad alayhisalom, men bir pashshaning jonini o'zim ixtiyorim bilan olmayman dedi. Siz-ku bu inson bu. Buni jonini tezroq ol deyapsiz. Men bitta pashani jonini o'zim ixtiyorim bilan olmayman dedi. Toyinki Robbil alamin tarafidan ijorat bo'lmasa dedi. malakul maut. Unda ixtiyor yo'q. Endi bularda ixtiyor bo'lmasa qanaqasiga yer yuzidagi tog'utlarda ixtiyor bo'lar ekan? Aslo ularda ixtiyor yo'q. Bu biz aqidamiz bu. Mana bu iymon bu. Mana bu bizni mu'min bo'lishimizning shartlaridan bittasi bu. Agar bizda aqida mustahkam bo'lmasa ekan, bizni qilyotgan amallarimiz birortasi qabul emas, hammasi abada. Odamlarning ajalini kechiktirishlik Muhammad alayhisalom qo'ldan kelgan emas. Agar kechiktirishlik lozim bo'lganda qanotlari hisoblanmiş Hadicha onamizni umrini uzaytirishini Alloh taolosi so'rardi o'kishi. Qanotlari edi u. butun moli mulki bilan Muhammad alayhisolamni dinlarini oliy qilishlikka xizmat qilgandi Khadija. Lekin Makka da turgan vaqtlarda kofirlar tarafidan iqtisodiy qamal qilingan ökşi vafat taptı. vafot topdi. bir on yil yashab tursin. Xadija men bilan birga qanotim beni bu meni suyanchig'im demadilar. Abu Abu Talib o'zini himoyasiga olgan Mekke'de vafot qildi. Uhud kuni eng suyumli amaklari Hamza shahid bo'ldi. Ajal Robbil alamin tomonidan tayin qilingan. Kofirlar buni na tezlata oladi, na kechiktira oladi. otilayotgan o'qlar, bombalar, raketalar agar bizni ajalimiz shu o'qlarga yozib qo'yilmagan bo'lsa, hargiz ular bizga yeta olmaydi. Agar bizning o'limimiz qaysi bir vaqtda yozilgan bo'lsa, ayniki Toyron abobillar ana shu otgan o'qlarini, toshlarni otgan vaqtida har bir ana shu Abrahan askarining nomi shu toshga yozib qo'yilgan. Mana bu palonchiga, mana bu pistonchiga o'qam shunaqa birodarlar. xoh u Rusiya zavoddan chiqyapgan bo'lsin, xoh Erondan chiqyapgan bo'lsin, nomimiz yozilmagan bo'lsa, ustimizdan agar shuncha yomg'ir singari yog'dirib yorsam, u o'q bizni hissamiz bo'lmasa, Alloh tomonidan izn bo'lmasa bizga hech nima qilmaydi. Bu gapni shoyatki islomiy universitetda o'qiyotganlar tushunmasa kerak. tinch, orom hayotda yashayotganlar tushunmasa kerak bu gapni. Lekin jihad maydonida oldida o'qlar portlayotganlar bunga tushunadi inshaalloh. ularni aynal yaqini bor. Ilmal yaqinni o'zi kifoya qilmaydi. Faqat kitoblarda o'qib bo'lish kifoya qilmaydi. Amaliy jihad maydonida o'q yoniga tushib turib portlamay qolishligi. Buni ko'zi bilan, aynal yaqin ko'z ilmi bilan ko'rganlar nima qiladi? Bular ishonadi bunga. Inshaalloh islom ummatini g'alabalar yaqinlashgan. Ayniki kecha birodarlar aytib berishdi, arab birodarlardan bittasi tush ko'rgan ekan, tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ribdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat beribdilarki, islom ummatini g'alabasining davri keldi. Kofirlarning mag'lubiyatining davri keldi. Inshaalloh davr yaqin inshaalloh. Biz ummatni ustiga ham inshaalloh yaxshi kunlar kelyapti. bizni o'tgan bir asrlik tariximiz ko'p sharmandavor tarixida. Allohga hamdar bo'lsin. Yana hamdar bo'lsin. Yana hamdar bo'lsinki, bizni endi izzatlik tariximizni qaytarib beryapti. Biz kofirdan qo'rqib emas, kofir o'zini qasrlarida bizdan qo'rqib yashaydigan davrlar kelyapti alhamdulillah. Biz militsiyalardan qo'rqib, pana-panaga bekiladigan davrlar inshaalloh bitti endi. Ha, bitti birodarlar. Endi qal'alarning ichiga kirib olgan, qasrlarning ichiga kirib olgan butun kufr peshvolari endi musulmonlardan qo'rqib o'ng tarafimdan urarmikin, chap tarafimdan urarmikin, yer ostidan urarmikin deb qo'rqib yashaydigan vaqt keldi inshaalloh. Shuning uchun har bittamiz bugun himmat belimizni mahkam bog'lashimiz kerak. Himmat bilimimizni mahkam bog'lashimiz kerak. Iymonlarimizda taraddud bo'lmaslik kerak. Ikkilanish bo'lmaslik kerak. Chunki Robbimiz u bizning Mavloyimiz u. Bizni do'stimiz, Mavloyimiz, ota-onamizdan ham bizga mehribonroq bo'lgan Alloh biz bilan birga inshaalloh. Agar biz uni rozi qila olsak, agar biz uni muhabbatiga sazovor bo'la olsak, agar biz u ta'lim bergandek Qur'ondagi muttaqilardan bo'la olsak, inshaalloh g'alaba bizniki. Beparvolik ila dinni tanglab oldik. Qancha jonsiz jasadlar bor anglab oldik. beparvolik ila dinni tanglab oldik qancha jonsiz jasadlar bor anglab oldik biz tirildik endi o'zni o'nglab oldik endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar biz tirildik endi o'zni o'nglab oldik endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar unutmaylik bizlar bergan shahidlarni eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni unutmaylik bizlar bergan shahidlarni eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni bir ko'raylik Xolid ibn Validlarni amrikoga chang solaylik mujohidlar bir ko'raylik xolid ibn validlarni amrikoga chang solaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar amrikoga chang solaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar amriqoga chang solaylik mujohidlar qayda qoldi jangohlarda qaddi g'ozlar qayda endi dinda yurgan axtiroslar. qayda qoldi jangohlarda qaddi g'ozlar Qayda indi dinda yurgan axtiroslar Bizlardan ham chiqsin Amir ibn Oslar Jangohlarda xo'p talaylik mujohidlar Bizlardan ham chiqsin Amir ibn Oslar Jangohlarda xo'p talaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Jangohlarda xo'p talaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Jangohlarda xo'p talaylik mujohidlar qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni balki zamin sog'ingandirlar zalarni qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni balki zamin sog'ingandir zalarni mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni ashobdan ibrat olaylik mujohidlar mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ashobdan ibrat olaylik mujohidlar jam qilaylik daydib yurgan dalillarni qutqaraylik zindonlardan valilarni jam qilaylik daydib yurgan dalillarni qaraylik zindonlardan valilarni uyqulardan uyg'otaylik alilarni o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar uyqulardan uyg'otaylik alilarni o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar o'rnimizdan turib olaylik mujohidlar aybimiz ko'p qalb to'ldi pushaymon bilan behayolar hech ishi yo'q osmon bilan aybimiz ko'p qalb to'zi pushaymon bilan behayolar hech ishi yo'q osmon bilan jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan hozir olg'a yurvolaylik mujohidlar mujohidlar jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan Hozir olg'a yurvolaylik mujohidlar Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Hozir olg'a yurvolaylik mujohidlar Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar Hozir olg'a yurg'olaylik mujohidlar munofiqlar bunga ko'zini yumar bo'lsa hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa munofiqlar bunga ko'zini yumar bo'lsa hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa qo'rqmaymiz ger, bizden bitte umar bo'lsa bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar qo'rqmaymiz gar bizda bitta umar bo'lsa bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mücahidler. bu dinga chin kirvolaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar bu dinga chin kirvolaylik mujohidlar yaratganga bog'lab indi zikrlarni sindiraylik hilakorlar makrlarni yaratganga bog'lab endi zikrlarni sindiraylik hiylakorlar makrlarni eslataylik biz ham Abu Bakrlarni ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar eslataylik biz ham Abu Bakrlarni ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar ildam olg'a yurvolaylik mujohidlar bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh yoqda kutib olsin Rasululloh biz ham shahid bo'lib mujohidlar mujohidlar mahshargohda kutib olsin rasululloh biz ham shahid bo'lib mujohidlar mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar biz ham shahid bo'lib mujohidlar mujohidlar jannat sari yo'l olaylik mujohidlar biz ham shahid bo'lg'olaylik mujohidlar mujohidlar jahonda nima gap qisqa satrlarda pokiston Svot mintaqasida Malala Ziyay nomli bir g'alamiz tolib birodarlarimiz tomonidan otib ketilgan. O'q uning kekirdagiga tegib, o'lmay qolgan. Uning hayotini saqlab qolishlik uchun besharaf Zardolining xos o'zi ishga kirishgan. Hatto Islomobodda eplay olishmasa, uni chetga chiqarishlik uchun xos samolyot tayyorlatib qo'ygan. Bundan tashqari uning sog'ligi bilan AQSh va Yevropa ham qiziqmoqda. Shuning bilan birga bu tirrancha kufr tashkilotlarini bir nechtasining mukofotiga ham sazovor bo'lgan ekan. Bu ham yetmaganidek Zardoli unga xalq qahramoni mukofotini berib, bir kurror, ya'ni 1 million rupiy pul ham hadiya qilgan ekan. Uning mashhurligi nimada ekan desangiz, u xalqni mujohidlarga qarshi da'vat qilar, ularni gijgijlar va kufrning foydasiga ko'p gaplar gapirar ekan. Ha, uning tili o'z boshini yedi. Buktida Pavjilar doksani mujohidlar ko'mgan minaga tushib portlatildi. Natijada 3 tasi o'lib, 2 tasi yaralandi. Urugzayda ham 15 tasi o'lib, 20 tasi yaralangan. Balujistonda kelgan sellar natijasida yillik hisobot bo'yicha 1414 ta hukumat maktablari vayron bo'lgan. Suriyani poytaxti Damashqda mujohidlar tongda hukumatning razvedka idorasi oldida ikki mashinani portlatib ichkariga otib kirishdi. Bu amaliyotda mujohidlar dushmandan 100 ga yaqinini o'ldirganlar va yarador qilganlar. Mazkur binoda yana 100 ga yaqin hibsga ushlanib turgan musulmonlar Allohning askarlari tomonidan ozodlikka chiqarilganlar. Mahbuslarning deyarli ko'pchiligi kaltaklangan va qiynoqlarga solingan ekan. Suriyalik mujohidlar Isroilga kirib jihad qilish rejalarini ishlab chiqmoqdalar. Suriyalik mujohidlar guruhi Al-Faruq Suriyadagi Alaviylar rejimi boshlig'i Bashar Asadning amakvachchasi bo'lgan Husam Asadni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu to'g'risida Al-Arabiya telekanali xabar berdi. Bashar Asad endilikda musulmonlar va mujohidlarga qarshi kimyoviy qurollarni ishlatishini aytib o'tdi. Bu qarorga AQSh jim turgan bo'lsa-da, Isroil davlati qo'llab-quvvatlamoqda. Suriya mujohidlari Bashar Asadga yordamga kelgan rus kofir generalini o'ldirishga muvaffaq bo'ldilar. Shuningdek, Suriyaning shimoliy g'arbiy viloyati bo'lmish Idlibdagi Kirbat shahrini mujohidlar Allohning izni bilan o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'lishdi. seshanba kuni Rossiyaning Orenburg viloyatida o'q-dorilar yuklangan poyezd kutilmaganda portlab ketgan. O'lganlar haqida kufur axboroti hech narsa demagan. Mali janubidagi mujohidlarga qarshi kurashish uchun Rossiya Maliga yordam bermoqchi. Eslatib o'tamiz, Malining janubiy qismi hozirda mujohidlar qo'lida. Dog'iston mujohidlar grantamiyot quroli bilan politsiya postiga hujum uyushtirib, qattiq zarba berganlar. Afg'onistonning Tojikiston bilan tutashgan viloyatida milliy urdudan bir kishi o'zining qo'mondonini otib o'ldirib, toliblar safiga kelib qo'shildi. Sudan osmonida parvoz qilgan an rusumli tayyora qulab tushgan. Ichidagi hukumat askarlarining 13 tasi jahannamga yo'l olgan. Turkiyaning Suriya bilan chegara qismidan Turkiyaga kelib tushgan raketaning portlashi sababidan turkiyalik 5 ayol hujum qurboni bo'ldi. Bunga javoban Turkiya harbiylari Suriya alaviylariga qarshi ham og'ir qurollardan hujum qilganlar. Liviyada mujohidlar politsiya nazorat postiga hujum qilib, 3 ta polisni o'ldirganlar. Isroil hukumatining aytishicha, noma'lum uchuvchisiz uchqich Isroil hududini urgan. Alhamdulillah, shuningdek Allohning dushmanlari bo'lgan yahudiylar Isroil chegarasiga yetib kelgan suriyalik mujohidlardan xavotir qilayotganlarini bildirdilar. Shuning bilan jumadan jumagacha bo'lgan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dasturni mujohid Abdushukur aka va mujohid Sayful Islom olib bordilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا